Ֆրանկ Փալոնեն ԱՄՆ-ի եւ Արցախի միջև անմիջական շփման կոչ է արել։ Արցախում է բանաստեղծ արձակագիր Ժաննա Հակոբյանը։ Կարվաճարի Վիքի ակումբը շարունակում է նախորդ տարվա ծրագրերը, նախագծում նորերը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի բասկետբոլի թիմերը կմրցեն Սան Մարինոյում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Գրակովում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոք քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Ավելի վաղ Կրակովում միջնորդների հետ հանդիպել էր Էդվարդ Նալբանդյանը եւ հանդես եկել Ղարաբաղյան հիմնարցի կարգավորման հերանեկարի վերաբերյալ հայտարարությամբ։ Մասնավորապես Նալբանդյանը նշել էր, որ որքան շուտ Բաքուն գիտակցի, որ առաջարկող սկզբունքները մեկ ամբողջություն են, այնքան շուտ հնարավոր կլինի հունի մեջ դնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը։ Եթե Բաքուն հետևի համանախագահների հրադադարը խստորեն հարգելու կոչերին, Կատարի նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կառուցողաբար ներգրավի բանակցային գործընթացում, վերահաստատի իր հանձնառությունը համանախագահների կողմից առաջարկված հիմնախնդրի կարգավորման սկզբունքներին, ապա հնարավոր կլինի ճանապարհ հարթել խաղաղության գործընթացն առաջ մղելու համար։ Բաքուն հաճախ է խոսում, թե իբր շահագրգռված է, որ ստատուս քվոն փոխվի։ Ակնհայտ է, որ դրան հասնելու գործնական ճանապարհը հենց վերոհիշալի իրականացումն է, նշել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Կրակովում սպասված է եւ ցանկալի։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոթը։ Ես եւս մեկ անգամ հնչեցնելու եմ Ֆրանսիայի ворթեգրած դիրքորոշումն այս հարցի կապակցությամբ։ Դա մեր մտահոգությունն է այս հակամարտության տևական լինելու վերաբերյալ, ինչպես նաեւ մեր կոչը գտնելու բանակցված որոշում։ Եվ այս համատեքստում ցանկացած հանդիպում սպասված է եւ ցանկալի, ասել է Ֆրանսիայի դեսպանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում այսօր մեկնարկել է զինված ուժերի սպա իրավաբանների երկօրյա հավաքը։ Հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության եւ գործողությունների համադրման շրջանակում հավաքի մասնակցում են նաեւ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչները։ Սպա իրավաբանների հավաքի ընթացքում ամփոփվելու են 2017 թվականին իրականացված աշխատանքների արդյունքները, Հաշվետվությունների միջոցով մատնանշվելու են արձանագրված հաջողություններն ու բաստողումները, հստակեցվելու են 2018 թվականի անելիքները։ 2017 թվականին արտաբյուջետային միջոցները հիմնականում ուղղվել են պաշտպանության ամրապնդմանը։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Օրենսդրությունը թույլ է տալիս պետական մարմիններին ձևավորել արտաբյուջետային հաշիվներ եւ այդ գումարները ծախսել իրենց հայեցողությամբ։ Արտաբյուջեն հիմնականում ձևավորվում է տուժերից ու տուգանքներից գանձվող գումարների, այլ պետություններից կամ միջազգային կազմակերպություններից ստացած դրամաշնորհների, վճարովի ծառայությունների շնորհիվ։ 2016-ի ապրիլից հետո Արցախի կառավարությունը հաշիվ բացեց արտաբյուջետային ֆինանսական մուտքերը, ապահովեց ամբողջ հայությունը։ Թե ինչպես ծախսվեցին այդ գումարները, դրա մասին կառավարությունը բարբերաբար հաշվետվություն է ներկայացրել։ Ֆինանսների նախարարը հավելում է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո պետության արժև ծառացած պաշտպանական խնդիրների լուծումը ավելի մեծ գումարներ է պահանջել, քան արտաբյուջեում գոյացած ֆինանսներն էին։ Կառավարությունը այդ աշխատանքներին ուղղել է ավելի շատ գումար, քան մուտքագրվել է։ Ինչպես ես նշեցի, մուտքագրված գումարը կազմել է 10 միլիոն դրամից ավելի, բայց այդ ծախսված գումարները գերազանցել են 7 միլիարդ դրամ։ Այսինքն կառավարությունը շուրջ 2 միլիարդ դրամ ավելացել է այլ աղբյուրներից։ Ու այլ աղբյուրներն ասելով մենք հասկանում ենք պետական բյուջե, պաուստային ֆոնդ եւ այլն։ Ֆինանսական ծախսերի լիակատարտափանցիկությունը անհնարին էր ապահովել։ Այն ծախսերը, որոնք ուղղվել են պաշտպանության գաղտնիություն պարունակող խնդիրներին, չեն ներկայացվել հանրությանը։ Բացի նշվածից արտաբյուջետային գումարների ծախսերը մանրամասը ներկայացվել է կառավարության կողմից, վստահեցնում է ֆինանսների նախարարը։ Քանի որ ծախսերի որոշակի մասը կամ ավելի շուտ երևի թե ավելի մեծ մասը պարունակում են իրենց մեջ պետական գաղտնիք, ոչ այնքան բաց են հրապարակվել, ինչպես որ ուրեմն այդ գումարների աղբյուրները։ Համենայն դեպս ուղությունները, որոնց ուղվել են այդ գումարները, հրապարակվել են կառավարության կողմից եւ դրանց մեջ կային ինժեներական աշխատանքներ, պաշտպանության բանակին ուղղող գումարներ, տրանսպորտային ծառայությունների ապահովման եւ եւս մի կարեւոր ուղություն զորահավաքի մասնակցած անձանց վարձատրություն ու պատերազմի արդյունքներով վնաս կրած անձանց գույքային կամ, չգիտեմ, այլ վնասների փոխհատուցում։ Հիմնականում այդ ուղություններով է գումարները ծախսվել Ինչ վերաբերում է պետական այլ մարմինների արտաբյուջետային հաշիվներին, ֆինանսների նախարարը տեղեկացնում է, որ արտաբյուջե ունի ֆինանսների նախարարությունը, ոստիկանությունը, արդարադատության նախարարությունը, քաղցարայության ոլորտը։ Գրիգորի Մարտիրոսյան վստահեցնում է, որ բոլոր դեպքերում այդ գումարները վերահսկվում են։ Ճիշտ է, դրանց գումարները այդքան շատ էական չեն, բայց նույնպես վերահսկելի են եւ ոչ պակաս հաշվետու են։ Եվ օրենքի պահանջի համապատասխան այդ ծախսերի իրականացումից հետո գային ժողով հաշվետվություն ներկայացնելիս այդ գումարների վերաբերյալ հաշվետվությունը նույնպես ներկայացվում է ազգային ժողով եւ կառավարությունը Բացի արտաբյուջեից պետությունը ունի նաև պահոստային ֆոնդ, որի ծախսերի մասին հաշվետվությունը հրապարակային բնույթ չի կրում։ Որն է պատճառը ոչ լիարժեք թափանցիկության փորձեցի բարձել ֆինանսների նախարարից։ Իսկ պահոստային ֆոնդը, ինչու օրինակ պահոստային ֆոնդը ազգային ժողովում մնացած հաշվետվությունները չի ներկայացնում եւ մենք չենք տիրապետում պահոստային ֆոնդի միջոցները ինչպես են ինչ ուղղությամբ են ծախսում կա նաեւ մի խնդիր որ արտերկրում ուսման համար մեծ ծախսեր է դրամադրվում պահոստային ֆոնդից բայց մեր ուսանողները գնում են եւ չեն գալիս ինչքանով է նպատակը համալրման ծախսեր պահոստային ֆոնդի վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացվում է։ Ազգային ժողովը ստանում է առանձին ցուցակ։ Այո, ոչ թե պատգամավորներին, այլ ընդհանրապես հրապարակային չի, բաուստային ֆոնդի նկարագիրը։ Որոշակի մակարդակով հրապարակում է մեր կայքում։ Իհարկե ոչ մանրամասնության միջև վերջի հոդվածը, բայց բոլոր որոշումների ցուցակը ներկայացում է ազգային ժողովը։ Բացի դրանից յուրաքանչյուր հատկացում բաուստային ֆոնդից իրականացում է կառավարության որոշմամբ։ Երկրորդ մասի հետ կապված իհարկե ցանոթ եմ, որպեսի խնդիր կա եւ դրա լուծումը տեսնում եմ միայն մեկ եղանակով, որ տվյալ ուսանողների հետ կնքում են համապատասխան պայմանագրեր եւ այդ պարտավորությունները ամրագրվում են նշված պայմանագրերում, որը ուսանողները պարտավոր են հետագայում վերադառնալ եւ աշխատել մեր հանրապետությունում։ Ուղղակի պետք է խստացնել հսկողությունը այդ պայմանագրային կետերի կատարման վերաբերյալ եւ կամ դրանք պարտավոր են գալ աշխատել, կամ եթե հրաժարվում են, վերականգնեն այն գումարները, որոնք որ պետությունը ծախսել է իրենց ուսման կեցության կամ ասենք այլ ծախսերի համար։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ Ֆրանկ Փալոնեն կոնգրեսում իր գործընկերներին կոչ է արել արեստական խոչընդոտները վերացնել եւ բացել ԱՄՆ-ի եւ Արցախի միջև կապը։ Կոնգրեսականը ներկայացրել է ԱՄՆ Արցախ ճանապարհորդություն եւ կապ բանաձևը։ Արցախում հաջողված ժողովրդավարական կառավարություն է գործում եւ ոչինչ չպետք է խոչընդոտի ԱՄՆ եւ այլ երկրների հետ փոխգործակցությանը, ասել է օրենսդիրը։ Բանաձևն ընդգծում է Արցախի հավատարմությունը խաղաղ նախաձեռնություններին ինչպիսին կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսի եւ Էլիոտ Էնգելի նախաձեռնությունն է, որը կոչ է անում շփման գծից դիպուկահարների եւ ծանր հրետանու հերացմանը, ԵԱԿ դիտորդների քանակի ավելացմանը։ Փաստաթուղթը կոչ է անում ԱՄՆ կառավարության բոլոր մակարդակներում պաշտոնատար անձանց թույլ տալ ացելել Արցախ եւ բաց եւ անմիջական շփվել հանրապետության գործընկերների հետ, խրախուսել Արցախի պաշտոնյաների եւ Միացյալ Նահանգների գործադիր եւ օրենսդիր ճյուղերի ներկայացուցիչների միջև անմիջական շփումները։ Այսօր Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ Ասկերանի շրջանի 3 Իվանյան, Հովսեփավան եւ Նորագյուղ համայնքների հիմնական դպրոցների 9-րդ դասարանցիները ճանաչողական այցով եկել էին Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ժողովրդական ասացվածքը, թե արհեստավորը մինչև կեսօր է սոված մնում, շատերին է հայտնի, բայց եւ այնպես մեր օրերում դպրոցների շրջանավարտներին հաճախ գրավում է ոչ թե պահանջված արհեստավորի ապագան, այլ մոդայիկ մասնագիտությունների հերանեկարը։ Բարեկեցիկ ապագայի մասին այս կարծրատիպը վերացնելու համար է, որ հանրապետության ապագա շրջանավարտներին, որպես թե արդեն ձևավորվող ավանդույթ, նախապես ծանոթացնում են Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում ստեղծված հնարավորություններին ու արհեստավորի միշտ հարգի ու պահանջված գործին այսօր եւս ուսումնարանի վարպետները նոր այցելուներին պատմեցին իրենց արհեստների մասին, ձգտելով նրանց մեջ սեր ու հետաքրքրություն առաջ բերել արհեստների նկատմամբ։ Արգիշտի Գալոյանն ու Արա Հարությունյանը, որ եկել էին Իվանյան ու Նորագյուղի համայնքներից, մեծ զրույցում պատմեցին իրենց տպավորությունների մասին։ Ես Նիկ Մոջյան արհեստագործական օրժանում ես շատ բաներ սովորեցի, այս դե տեսա ինչպես են երեխաները կարողանում իրենց ապագան ստեղծել։ Օրժանում ամեն ինչ կա, սպորտալիչ, ճաշարան, շատ տպավորվեցի։ Արդյոք տեսնում ես քո ապագան այստեղ։ Գուցե, եթե արհեստ ունենաս, ինչ թվում է փող չես ունենա, չես կարող գոյատևես։ Եթե արհեստ ունենաս, կարողանաս ինչ որ բանի տիրապետել, անձնական աշխատանք հետ կունենաս։ Շատ է օգտալիս էլի, որ հետագայում մասնագիտություն լինի, աշխատանք գտնենք։ Մտածում եք ընտրել որից։ Հա։ Որը հավանեցիք։ Պատճառությունը։ Գտնում եմ, որ կարող եմ դրանով վաստակել գումարներ եւ նվաճումներ հասնել։ Դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը միտված այս շրջայցը երկրորդ անգամ է կազմակերպվում։ Անցած տարի այն իրականացրել է մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի, այս անգամ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունը։ Ուսումնարանի փոխտնօրեն Իզան Ազարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ անցյալ տարի ճանաչողական այցով ուսումնարան են եկել միայն ասկերանցի եւ ստեփանակերտցի 9-րդցիները։ Այցերի արդյունավետությունը բարձելու համար ուսումնարանը վերլուծություն էր կատարել, որի արդյունքում ստացվեց, որ այցելած երեխաների 20%-ը իրենք եկան։ Այսինքն արդյունավետություն շատ մեծ էր։ Նա համոզմունք հայտնեց, որ արդյունավետության ցուցանիշն այս տարի կգերազանցի նախորդին։ Նախ, որովհետև Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարությունը հոգ է տարել, որ ծրագրում ընդգրկվեն հանրապետության բոլոր այն համայնքները, որտեղ կան հիմնական դպրոցն ավարտող աշակերտներ, բացի այդ, եկող ուսումնական տարում արհեստագործական ուսումնարանը կնդլայնի ուսուցանվող արհեստների շրջանակը։ 2015-ին բացում ենք արել 3 մասնագիտությունով, 16-17 ուսումնական տարում ունեցել ենք արդեն 5 մասնագիտություն, այս տարի ունեցել ենք 6 մասնագիտություն, եկող տարի կունենանք արդեն 9, որովհետև պլանավորում ենք մեխատրոնիկա մասնագիտությունը միջին մասնագիտական սեկտորի համար ու երկու նոր մասնագիտություն ենք բացելու աղջիկների համար՝ կարի արտադրություն եւ հանրային սնունդ։ Հիմնական դպրոցների ապագա շրջանավարտների նման ճանաչողական այս ցերն արհեստագործական ուսումնարաններ անշուշտ կարելի է դիտարկել եւս մեկ էական միջոց հանրապետության աշխատաշուկայում արհեստավոր մասնագետների արկա պահանջարկը տարեցտարի բավարարելու ուղությամբ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօրերին հերթական այցով հայրենի Արցախում է Երևանաբնակ բանաստեղծ, արձակագիր, բանասիրական գիտությունների տեխնացու Ժաննա Հակոբյանը։ Անցյալ տարի Երևանում առանձին հրատարակությամբ լույս է տեսել նրա ապրիլյան հերոսամարտ վիպակը։ Գրեթե համաժամանակ գրականագետ Հենրի Արուշանյանի հեղինակությամբ տպագրվել է նաև գրողի դիմանկարը մենագրությունը Ժանա Հակոբյանի կյանքի ու գործունեության մասին։ Հայտնի գրողի հետ հանդիպման մասին Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գրող գրականագետ Ժանա Հակոբյանն արդեն շուրջ 3.5 տասնամյակ է ինչ ապրում ստեղծագործում է Երևանում, սակայն ստեղծագործող մտավորականի նրա միտքն ու սիրտը մշտապես ծննդավայրում է հայրենի Արցախում, Արցախահայության հետ, ում ազգային ազատագրական պայքարին են նվիրված նրա գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները՝ բանաստեղծական շարքեր, վեպեր ու վիպակներ, այդ թվում նաև ապրիլյան հերոսամարտ վիպակը, նվիրված Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին։ Անդրադարձել եմ Արցախյան թեմային։ Իմ ամենավերջի գիրքը 17 թվականն է հրատարակվել Ապրիլյան հերոսամարտ խորագրով։ Բարձր հենց վերնագիրը հուսում է Ապրիլյան քարորյա պատերազմի դեպքերի մասին էր, ես չէի կարող չանդրադառնալ, որովհետև դա որպես գրողի իմ պարտքն էի համարում անպայման անդրադառնալ, որովհետև ես իմ ժողովրդի հետ, ինչպես արցախցիների անտոսել ողջ հայ ժողովրդի հետ զգում էի այդ ցավը, տարապանքը եւ հանդիպումներն էին այդ օրերին ինձ հետ անցկացվում։ Ես առանց հույզի, առանց արտասովոր ինչ որ հուզմունքի չէի կարողանում իմ ընթերցողների հետ հանդիպել, որովհետեւ չափազանց լարված էի այդ օրերի դες հետ միասին։ Վիպակը հայտնվելով ընթերցողի սեղանին անմիջապես արժանացավ լայն ուշադրության։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել Երևանում։ Գրողի գրչակից ընկերները եւս բարձր են գնահատել այդ ստեղծագործությունը։ Չեմ թաքցնում, նույնիսկ ելույթ ունեցողների մեծ մասը շեշտ է այն փաստը, որ գրող այնպես է ներկայացրել, կարծես ինքը հենց տղաների հետ կրվում էր խրամատներում, որովհետև դա ոնց որ գրել էի իմ արյունով էի գրել այդ գիրքը, այնքան բնական է ստացել, որովհետև գիրքն ամբողջությամբ հիմնված է իրական փաստերի վրա, որովհետև ես հավաքում էի ապելան պատերազմության միջապես հետո եկա, նորից նյութեր հավաքեցի, մի խոսքով գիրքը հիմնականում 80%-ով իրական փաստերի վրա է հենված։ Ինչ վերաբերում է գրողի դիմանկարը մենագրությանը, որը նույնպես վերջերս է Երևանում հրատարակվել, ինչպես նշվեց, նվիրված է բանաստեղծ արձակագիր ու գրականագետ Ժաննա Հակոբյանի կյանքի ուղուն ու գրական ստեղծագործական գործունեությանը։ Մտահղացումը գրականագետ նույնպես մեր հայրենակից Հենրի Արուշանյանինն էր, ով քաջածանոթ է գրողի 25-ամյա գրական գործունեությանը ասենք որ Հենրի Արուսանյանը այն լրագրողներից է, որը իմ այսպես բազմամյա գրական ստեղծագործական տարիների ընթացքում ինքը շատ է անդրադարձել իմ ստեղծագործներին, սկսած պոեզիայի, հենց 90 թվականին, երբ նա առավոտ թերթում պատասխանատու հատողավներ, իմ մասին հոդված գրելուց հետո միայն նա ցանկություն ունեցավ քնտրել ինձ, ճանաչել անձս, այսպես ասեմ, շատ է անդրադարձել եւ նա ցանկություն ուներ, որպեսզի նաեւ այսպես մի փոքրիկ դիմանկարային տեսքով Թերթողի Սևանին դնել այն գիրքը Հյուրընկալիս Ժաննա Հակոբյանի հավաստմամբ ապրիլյան հերոսամարտը վիպակը, ինչպես նաև նրա մի շարք այլ արձակ ստեղծագործություններ ներկայումս թարգմանվում են Գերմանիայում։ Ժաննա Հակոբյանը հայտնեց, որ միևնույն ժամանակ նախնական աշխատանքներ են տարվում այդ գրքերի նաև ռուսերեն թարգմանությունն իրականացնելու ուղղությամբ։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Խարվաճարի Վիքի ակումբը շարունակում է նախորդ տարվա ծրագրերը, ինչպես նաև նախագծում նորերը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ակումբի ակտիվ խմբագիրների կողմից շարունակվում են այցելությունները Շահունյանի շրջանի տարբեր համայնքներ, որտեղ հանդիպումներ ու վիքի նախագծերի խմբագրման վարպետության դասեր են անցկացվում տեղի դպրոցականների հետ։ Հունվարի 17-ին Քարվաճարի Ռիքի ակումբի ակտիվ խմբագիրները եղան Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ համայնքում, որտեղ հանդիպեցին յուղի տարբեր տարիքի դպրոցականների ու սովորեցրին նրանց խմբագրել Վիկիպեդիա նախագծում։ Նման այցելությունները շատ հաճելի են, ուրախալի է, որ կարողանում եմ իմ գիտելիքը, փորձը փոխանցել ուրիշ դպրոցականների, նրանց որևէ կերպ օգտակար լինել։ Մեծ հետ զրույցում նշեց Քարվաճարի Վիքի ակումբի ակտիվ խմբագիրներից Սոնա Վարդանյանը մեկ այլ խմբագիր Մարիամ Ասլյանը համոզված է, որ շրջանի բոլոր գյուղերում կան խելացի ու հետաքրքրված երեխաներ, տարեկան շուրջ 40 աշակերտներ, ովքեր հոդվածներ են ստեղծում հայերեն Վիկիպեդիայում։ Քարվաճարի Վիկիակումբի 2018 թվականի կարևոր ծրագրերից է նաև Շահումյանի շրջանի պատմական վայրերն ու հուշարձանները համացանցում պատշաճ կերպով ներկայացնելը։ Այս թեմաներով ակումբի մասնակիցներն արդեն մի քանի հոդված ստեղծել են։ Տեղեկացնենք, որ գործունեության 10 ամիսների ընթացքում Խարվաճարի Վիկի ակումբի խմբագիրների կողմից ստեղծվել է 434 հոդված, իսկ Վիկի դարան ազատ գրադարանում սրբագրվել են Հերանուշ Արշակյանի Լուսնյակ բանաստեղծությունների ժողովածուն, Երվան Դոդյանի ընկեր Փանջուրի վեպը եւ ինչ է ով է մանկական հանրագիտարանի առաջին եւ երկրորդ հատորները։ Մարզասերների համար հայտնի են դարձել բասկետբոլի Եվրոպայի տարբեր տարիքային առաջնությունները հյուրընկալող քաղաքները։ Եվրոպայի միջև 16 տարեկանների C դիվիզիոնի առաջնությունը տեղի կունենա այս տարվա հուլիսի 3-ից 11-ը Սան Մարինոյի Սերավալ քաղաքում։ Հայաստանի թիմի մրցակիցներն են Ավստրիայի, Ադրբեջանի, Սան Մարինոյի, Ալբանիայի եւ Մոլդովայի հավաքականները։ Մինչև 18 տարեկանների առաջնությունը կանցկացվի հուլիսի 22-ից 29-ը Կոսովոյի մայրաքաղաք Պրիշտինայում, որտեղ Հայաստանի թիմը կմրցի Մոլդովայի, Իռլանդիայի, Մոնակոյի եւ Մալթայի հավաքականների հետ։ Մինչև 20 տարեկանների B դիվիզիոնի առաջնությունը կկայանա Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում հուլիսի 13-ից 22-ը։ Հայաստանի մինչև 20 տարեկանների հավաքական ուժերը կչափի Ռուսաստանի, Հունգարիայի, Չեխիայի, Հոլանդիայի եւ Լյուքսեմբուրգի թիմերի հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։